قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله حق سبحانه وتعالى حمد سنالر بولسن rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin alloh haq subhanahu va taolo insonni yaratar ekan bir muhim g'oya va bir muhim ish uchun yaratgan alloh haq subhanahu va taolo qur'oni karimda bayon qilib وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ men jin va inson toifasini o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim. Demak, bu g'oya Alloh taoloni inson mutlaq maxluqotlar alal xusus inson jinni yaratilishlik sababi bu ubudiyat Alloh taologa ibodat qilishlik uchun yaratilgandir. Alloh subhanahu va taologa bandalik qilishligimiz uchun biz yaratilgan ekanmiz, demak bu bandalikni, bu qullikni maromiga yetkazib ado qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda bayon qiladiki, ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا إي بندلرم avvalilaru va oxiriylar, insoniylar va bitta qalbga aylanib taqvoli bo'lib qolsanglar, ya'ni bir hammanglar bir bo'lib bitta taqvoli odamga aylansanglar ham o'sha taqvoli bo'lishinglar meni mulkimga biror narsani ziyoda qilib qo'ymaydi. Demak, yaratilishlikdan maqsad Alloh taologa ibodat. Alloh taoloning mulkini ziyoda qilishlik, Alloh taolo muhtoj bo'lib qolganligi uchun bizni yaratgan yo'q. Balki Alloh taolo o'zini ubudiyatini insonda va jinlarda ko'rsatishlik uchun va boshqa hamma narsani insonga xizmati uchun yaratdi, biz Alloh taolaga qullik qilishligimiz uchun. Ya ayyuhan nas ubudu robbakumul ladzi xalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu robbakum wallazina min qablikum. Sizlarni va sizlardan oldingi yaratgan robbilarga ibodat qilinglar, ey insonlar. La'allakum tattaqun shoyat taqvo sifatiga ega bo'lasizlar. Demak, inson Alloh taologa ibodat qilishlik uchun yaratilgan ekan, bu eng katta g'oya. Bu g'oya ortida inson jannatga erishligi kerak bo'ladigan maqsad yotadi. Va bu hayoti dunyo insonga go'yoki jannatga kirishlik uchun ko'prik vazifasini o'talishlik uchun berilgan hayotdir. g'oya bo'ladi, vasila bo'ladi. Bizning g'oyamiz musulmonlarning g'oyasi albatta jannat. Lekin o'sha jannatga olib boradigan vasilalar bo'ladi. Bu vasilalar jihad, namoz, ibodat, Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taolo buyurgan narsani qilishlik, bular hammasi vasila, ya'ni o'sha g'oyaga eltuvchi narsalar. Inson o'sha g'oya bilan vasilani yaxshi to'g'ri fahmlay olsa, inshaalloh bu dunyodagi hayotidan zerikmaydi. Chunki u inson g'oyasini ham yaxshi biladi va g'oyaga olib boruvchi narsalarni ham yaxshi biladi. Bu va dunyo o'sha biz jannatga kirishligimiz uchun berilgan bir ko'prik vasiladir. Lekin afsuslar bo'lsin, hozirgi vaqtimizda g'oya bilan vasila almashib qolgan. Shuning uchun zerikishlik, shuning uchun parokandalik, shuning uchun bu g'oya bilan vasila o'rtasi almashgandan keyin, o'rni almashgandan keyin insonlarda parokandalik vujudga kelyapti. Agar vasila bilan g'oya, ya'ni g'oyamiz, maqsadimiz jannat va bunga eltuvchi narsa vasila bu hayot dunyo, Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taoloni buyrug'ini qilishlik, Alloh taoloni qaytarganidan qaytishlik deb biladigan bo'lsak, inson hech ham zerikmaydi. Agarchi qiynalib qolsa ham zerikmaydi, chunki bu narsa meni jannatga olib boradi deb biladi. Alloh subhanahu va taolo mana Asr surasida al asr asrga qasamiyot qilib aytadiki, asr zamon, vaqt va shu asr o'zimiz tushungan asr har xil ma'noda Alloh taolo zamonga, vaqtga qasam ichib aytadi. Vaqt deb olaylik, chunki Alloh subhanahu va taoloning huzurida eng qimmatli bo'lgan narsa vaqt bo'lganligi uchun Alloh taolo vaqtga qasamki. Lekin insonlarning huzurida eng arzon narsa ham vaqtga aylanib qolgan. Insonlar o'tkazayotgan vaqtini qadrini bilmasdan yillab o'tadiki, biror narsani manfaatini olmasdan yillab vaqt o'tkazadi. Bu inson Alloh taolo qasamiyot qildi bu vaqtga, lekin insonni huzuridagi eng arzon narsa ham vaqtga aylanib qoldi. Ulamolardan Ibn Hajar bo'lsa kerak, "Al-yawma shay'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan inma as-saylu ijtima'in nuqat" Bugun bir dona narsa, yaxshi narsa o'rgansak, ertaga shunga o'xshab bir dona yaxshi narsa o'rganib bo'lsa ham hayot kechiramiz. Muhim kunimizdan yaxshi narsa o'rganishlik bilan o'tsin. Shuna bo'lib turib yaxshi ilmlar to'planadi. Shuna bo'lib turib inson bir Alloh taoloning Robbisini mustahkam taniydi. Ozgina ozgina bugun bitta narsa, ertaga bitta narsa bo'lsa ham o'rganaylik. Bir dona narsadan kamaymasin. Vaqtimiz shunday o'tmasin. Sayil, ya'ni anhorlar ham qatralardan, tomchilardan paydo bo'lgan-ku degan ulug' gapni aytadi. Mana bizning g'oyamiz qanday bo'lishi kerak va bizni vaqtlarimiz bekorchilik bilan bu bekorchilikdan kelayotgan mafsadalar g'ibatga, bo'xtonga va birodarlar o'rtasiga haqid, hasad tushishlikka sabab bo'lgan narsa Alloh qasam ichgan vaqtni behuda o'tkazishlikdan kelib chiqadi. Val asr asrga qasamiyot qilib aytadiki Alloh taolo innal insana lafi khusr. Albatta insonlarning hammasi xusronda, zarardadir. Al-insana mana usul qoidasi bilan, arab til qoidasi bilan al-insana deb Alloh taolo insonga aliflom bilan kirgizyapti. Inson so'ziga insonlarni hammasi istig'roqil jinsiyya. Insonlarni hammasi zarardadir. Qasamiyot qilyapti Alloh taolo. Hamma inson zararda, ya'ni jahannamda. Illal ladina amanu va va amil bil haqqi va بالحق bis sabr. magar mana bu to'rtta sifatni o'zida mujassam qilgan insongina bu xusrondan chiqadi ya'ni bu zarardan chiqadi bo'lmasam hamma inson zarardadir demak biz zarardan chiqishligimiz kerak bizi g'oya jannat bo'lish kerak demak alloh taolo qasamiyot qilib bizni xusronda dedi nima qilishligimiz kerak faqat shu to'rtta ta narsani o'zimizda mujassam qilsakgina o'sha biz g'oya degan narsa jannatga musharraf bo'lamiz. Birinchisi to'rtta ta sifatda birinchisi amanu iymon keltirgan bandalar. Lekin iymon degan narsada Allohni Allohligi Muhammad alayhisalomni Muhammad alayhisalomligini bilishlik to'g'ri bu iymon sar'iyatlariga kiradi, lekin asli iymon emas. Lekin Alloh taolo bu oyatda qasd qilgan iymon keyingi narsalarda lozim tutgan tutishlik kerak. Alloh taolo iymonlik bandalar salohiyatli amal qiladi. Haqqa vasiyat qiladi, sabrga vasiyat qiladi. Bizi iymonimiz haqda tur beradigan, vasiyat qiladigan haqqi ustida va sabrga da'vat qiladigan amallarni kelib chiqarsa, o'sha iymonni iymon deb nomlashligimiz kerak. Illallazina amanu iymon keltirgan. Demak, iymon keyingi mana bu sanab o'tadigan aytgan 3 ta narsamizni o'z ichiga oladigan iymon bo'lgandagina iymon deb ataladi. Va amilus solihati salohiyatli amal qiladi. Ikkinchi sifat bu. Insonni husrondan, zarardan olib chiqadigan sifatlardan uchinchisi at-tawasi bil haqq. Haqqa vasiyat qilishlik. Bu uchinchi sifat. Endi 4 sifat sabrga vasiyat qilishlik. Endi sabrga vasiyat qilishlik haqqa vasiyat qilgandan keyin amalga oshadigan narsa. Bir odam haqqa vasiyat qilmas ekan, sabr qiladigan narsa muhtoj emas edi sabr qilishlikka. Haqqa vasiyat qilgandan keyin sabr qilishlik kerak bo'ladi. Luqman Hakim o'zini o'g'liga chiroyli nasihat qiladi. Ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunay, ey o'g'ilcham, aqimis solata. Namozni barpo qil. Va'mur bil ma'rufi. Yaxshilikka buyur. Wanha 'anil munkari. Yomonlikdan qaytar. Wasbir 'ala ma asabak. Endi ko'rasan, yaxshilikka qaytarib turib, buyurib turib, yomonlikdan qaytarganingdan keyin sabr qilishlik kerak bo'ladi, sabr qiling dedi. Namoz o'qigin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytar, keyin ajri savobni olib mazza qilib yuraver demadi. Balki namoz o'qi, yaxshilikka buyurasan, yomonlikdan qaytarasan, keyin sabr qilishlikka muhtoj bo'lasan, sabr qiling dedi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika al iman. Men ra'a minkum munkar. Sizlardan qaysi biringlar munkarni ko'rsa, munkaron deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nakira bilan keltiryapti. Qanday munkar bo'lishidan qat'i nazar. Sizlardan biringlar munkarni ko'rsa, ya'ni Alloh taolo yomon ko'rgan narsani, Alloh taolo qaytargan narsani ko'rsa, qodir bo'lsa qo'li bilan qaytarsin. Qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin. Tili bilan ham qaytarishga qodir bo'lmasa qalbi bilan qaytarsin. Mana bu qalbi bilan qaytarishlik iymonni eng zaiflik darajasi dedi. Bundan keyin iymon yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muboh narsadan qaytardi. Muboh narsadan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. kishining islomini chiroylik tarafidandir, ma'lo ya'ni oxirat, dunyo oxiratga foydasiz narsani tark qilishligi. Inna taala yaghar va g'ayratullohi subhanahu va taala an yara 'abdahu 'ala al-ma'asi. Alloh taala rashk qiladi. Rashk kalimasini bilamiz. Alloh taala rashk qiladi. tushunarliroq qilib aytganimizda kuyib yonadi. Valillahil masalul a'la. Qanday Alloh taolo rash qiladi? Qanday kuyib yonadi? O'z bandasini gunoh ustida ko'rsa Alloh taolo kuyib yonadi. Endi bu narsalardan kelayotgan mafsada nima bo'lyapti? Bu narsalar orqasidan kelayotgan jarimalar nusrat ketishligi birodarlar o'rtasida tafriqalar paydo bo'lishligi, ixtilofatlar, bug'un, hasad, haqd mana bu narsalar ko'payishlikka olib kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hal tunsaruna va turzaquna illa bi du'afaikum, au kama qala an nabiy sallallohu alayhi sallam. Sizlar faqat zaiflaringlar sababli rizqlanasizlar va yordamlanasizlar. Modomiki sizlar shu mujohidlar, shu muhojirlarni zaifalari deb e'tibor qilinasizlar ekan, mujohidlarga, muhojirlarga sizlar sababli keladigan yordamni, rizqni to'smanglar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo doimiy ravishda sizni kuzatib turayotganligini his qilinglar. Alloh taolo bizi üstümüzde kecha-yu kunduz La ta'khuzuhu sinatu va la nawm. Alloh taoloni mudirab qolishlik uyqu bosmaydi. Alloh taolo doim muroqabada. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin. Kishi biror bir kalimani talaffuz qilmasin, o'sha talaffuz qilgan zahoti hozir va nozir bo'lgan farishtalar gapirgan gapini yozib qo'yadi. O'sha narsadan qo'rqaylik. ihson sifatini o'zimizda mujassam qilaylik. Alloh taoloning muroqabasini kecha-yu kunduzi bizni tekshirib turganligini o'zimizda mujassam qilaylik. Shunday Alloh taolodan gunoh qilishlik ozayadi. Va bundan keyin taqvo qiladigan bo'lsak, ayni taqvo bu. Alloh taoloni ko'rib turib deb amal qiladigan bo'lsak, gunohlardan tiyilsak, Alloh taolo bizga yordami inshaalloh bisyor. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsa, kim Alloh taolodan qo'rqib bo'xton qilmaydigan bo'lsa, yaj'al lahu makhraja, unga bir qiyin yeridan chiqib ketadigan yo'l qilib qo'yadi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kim Alloh taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, endi uni ishini oson qilib qo'yadi. Mana samaralar. Va man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsa, o'ylamagan tarafidan rizqlantirib Ikkinchi masala itoat masalasi. Itoat masalasi Allah subhanahu va taolo bayon qiladiki: "Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha va atii'ur rasul va ulil amri minkum." Atii'ullaha va atii'ur rasul. Allohga va rasuliga itoat qilinglar va ulil amri minkum. O'zingizlardan bo'lgan ish egalariga, amirlaringizlarga itoat qilinglar. Anas ibn Malik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladiki, "Isma'u va ati'u. Va in istu'mila alaykum 'abdun habashiyun kana ra'suhu zabiba." Rawahu al bukhari Isma'u va ati'u. Quloq solinglar, itoat qilinglar. Din mana bu narsa bilan qoim bo'lib kelgan. Islomda hazimatga uchrashib qulashi ham bitta boshliqni yo'qligidan balki bu boshliq o'zini qo'l ostidagilarga yaxshi e'tibor bermaganligidan va qo'l ostidagilari amirga itoat qilmaganligidan islom hazimatga uchragan. Biz yaxshi tushunishligimiz kerak, albatta isma'u va ati'u quloq solib itoat qilishlik degan narsa albatta bo'lishlik kerak. Islom qoim bo'lishligi uchun. Rasul sallallohu alayhi Irbad ibn Sariyata radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, "Va'azana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mau'izata muwaddi'in" Rasululloh sallam bizga shunaqa bir mau'iza qildiki, xayrlashayotgan odamni mau'izasiga o'xshadi. Faqulna ya Rasululloh ka'annahu mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Xayrlashayotgan odamni da'vatini qilyapsiz, bizga bir vasiyat qiling dedi. Usikum bi taqvallohi azza va jall va sami va taa Sizlarga Alloh taolodan qo'rqishinglarni vasiyat qilaman. Va quloq solishinglar va itoat qilishinglarga vasiyat qilaman. Va in ta'ammara alaykum abdun habashiyin. Agarchi sizlarda ustingizlarga qora tanli bo'lgan inson amir bo'lsa ham quloq solinglar, itoat qilinglar. Mana bu itoat qilib quloq solisinglar taqvo deb nomladi Rasululloh. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati. Albatta mendan keyin yashab qolasizlar. ana unda ko'rasizlarki rasa ham ixtilofatlarni ko'rasizlar ummat ustida. Mana bu ixtilofatlarni yagona yechiladigan, hal qiladigan yo'l fa alaykum bi sunnati. Meni sunnatimga ergashinglar. Meni sunnatimni lozim tutinglar. Va sunnatul xulafai roshidin. Ala kullin bu hadisdan bizga kerakli bo'ladigan shohid isma'u va ati'u. Quloq solinglar, itoat qilinglar. Mana bu narsa dinni qoyim qilib keladi. "Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Alloh taoloning habl arqonini mahkam ushlanglar va la tafarraqu. Firqalanib ketmanglar. Balki zohiriylardan ham firqalanmanglar, ichiylardan ham firqalanmanglar. Chunki ayni islomni yiqitib yuborgan narsa mana bu narsa bo'ldi. Ibn Umar radhiyallohu anhum anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday deganligini eshitdim. Kim itoatdan qo'l tortadigan bo'lsa, itoat qilishlikdan bosh tortadigan bo'lsa amirga, Alloh taoloning huzuriga borib qiyomat kunida Alloh taologa hujjatsiz yo'liqadi. Endi o'sha odam itoatsiz bo'lgan holatda qo'lini itoatdan tortgan holatda vafot qiladigan bo'lsa, bu odam jahiliyat o'limini topdi. Tepalarimizdan bu dushman tayyoralari uchib turibdi. Biz qachon hayotimiz yakunlashligini mutlaq bilmaymiz. Agar ixlosimiz o'zgarib, niyatimiz o'zgarib, itoatsizlik bo'lgan paytda Alloh taolo ko'rsatmasin, ustimizga bomba tushadigan bo'lsa, johili o'lamiz. Zeroki ko'rinishdan shahidga o'xshasak ham lekin oxirimiz baxayr bo'lmaydi. Endi iloji nima? Buni davosi nima? Davosi zikrullohi va qiroatul Qur'on. Alloh taoloning zikri va Qur'on tilovati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamiz so'radi, "Ya Rasululloh, ayollarning jihati nima?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar jihati hajm mabrur. Demak, zikr, Qur'on tilovat, Qur'on istig'for bular hammasi ayolning jihatidir. Istig'for eng katta muolaja, eng katta davo. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Ayting ey Nuh alayhisalom qavmingizga, istagfiru robbakum, Robbilardan kechirim so'ranglar. Gunohinglarni kechirishligini talab qilinglar. Istig'for aytinglar deng. Chunki Robbinglar G'afurur Rahim bo'lgan zotdir. Mana bu istig'foringlar sababli yomg'ir yog'diradi. Va yumdidkum bi amwalin. sizlarga istig'foringlar sababli mollar, moli dunyolar rizq beradi. Va banina va bola chaqa ham beradi istig'for sababli. Istig'for aytaylik. Allohdan kechirim so'raylik. Alloh taolo bizga rahm shafqat qilsin. Ikkinchi masala farzand tarbiyasi. Farzandlar tarbiyasiga juda ham juda ham e'tibor beraylik. Qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan bandalar. Nafsilarda va o'z ahllaringizda do'zaxdan asrab qolinglar. Uy bekasimisiz? Uy xonadonda aksari vaqt siz bolalarga boshchilik qilyapsizmi? Bu bolalarning mas'uliyati sizga bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farzandlaringlarni 7ga kirganda namoz o'qishlikka buyuringlar. 10ga kirganda namoz o'qishlik uringlar namoz o'qishga. Va ko'rpalarini, joylarini alohida qilib qo'yinglar dedi. Farzandlarga e'tibor beraylik. Va uchinchi masala tahajjud saharlarda bedor bo'lishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim o'zlarini hadis to'plamlari keltiradiki Yanzilulloh subhanahu va taala fi kulli laylatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir فيقول الله سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأستغفر له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Alloh subhanahu va taolo har kuni, har kechani 3-bo'lagi qolganda dunyo osmoniga nozil bo'ladi. Har kechada dunyo osmoniga tushadi. Kim istig'for aytadi, gunohini kechiraman. Kim duo qiladi, duoga javob qilaman. Kim mendan so'raydi, so'ragan narsasini beraman. Mana bu vaqtlarda bedor bo'laylik Alloh taologa, tavba qilaylik. Istig'for, farzand tarbiyasi, tahajjud. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi ihdinas siratal mustaqimni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni kechirsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bu har bir oyat ilmdir bu har bir Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shoyat tinglashga bo'lsangiz, harim